הם לא יראו, אוזניים להם אבל הם לא ישמעו. אני שואל עד מתי נמשיך לחיות בשנאה ובפחד? עיניים להם אבל הם לא יראו, אוזניים להם אבל הם לא ישמעו. אני שואל אם בכלל נבין שאני זה אתה זה ביחד. חרבותיכם לעתים חניתות למיקרופון, לא יכול לחיות נכון בג'ונגל בלי בטון. אני לא נכנע לאנשי הקרטון, לשקרים ואכזבה ולשמורות על כישלון. אתה רואה בחוץ דרך החלון. השאלה שלך ומה הפתרון? עולה יותר גבוה ורואה את זה נכון עכשיו אני מביא לכם אמת על מיקרופון אין כבוד בין אדם לאדם להם אבל הם לא ישמעו אני שואל עד מתי נמשיך לחיות בשנאה ובפחד עיניים להם אבל הם לא יראו אוזניים להם אבל הם לא ישמעו אני שואל אם בכלל נבין שאני זה אתה זה ביחד קו קו קודם כל שב דקה תירגע אל תשקע אל תפחד אל תירא אל תקפוץ בלי סיבה אל תצעק מה קרה אבל הם פה בשבילך. אני התשובה, התרופה לתגובה, נכנס לנשמה, מתלבש כמו כפפה. באתי לעיר עם סיבה למסיבה, באתי לעיר כדי לקחת אותך. אין כבוד, בין אדם לאדם אין כבוד, בין אדם לאלוהים, אם לא נפתח את ה... כל מילה מהלב שלנו. אין כבוד, שב"כ סמך. סינגל חדש של דוגי דוג. מיסטר רפי בנימין. מיסטר ברק וייס. מיס מיכל אם דוג רז. מיסטר אסף יהה הזהב ומיסטר Mr. C. Mr. C. Bang, boom, what you gonna do, cuz? Guess we're rolling in with them baby blue chucks. And I still got my khakis I'm still looking on these beats and keep a bad on the streets. It's the S and double OT and biggest dog of them all. And you were fleeing. And since I got time to drop it for you, I guess I must. And give it to you, mother, like Buster Bus. I keep the heat on deck, but in God we trust. And can't none of y'all but you can run up on a G, but that's not thinking wisely. These bullets are contagious, just like Ron Isley. What the hell is going on? Someone sleeping in my home. Snoop to the Deagle Double G. Uh-huh get in where you fit in. Follow me. Ooh, who's the man with the dance? Dog! it for the G's and I do it for the hustlers. Here to annihilate you, mark ass busters. F the police, cause all they wanna do is cuff us. The water's chilly as if his name was Usher. But I'm still riding him making them G stacks and got them cornrows to the back. I ain't really trying to be picky, but if you give me something, it's got to be the sticky. Green by the ounces, Lolo's bounces, Sandy faking anime, kissing on my couch and ooh to the ouchin', mowing fountain. That's how we get down at the doggy dog housing. This year we ain't the thousands. we playing with millions like the as a falcon. Pull up to the doggy dog palace with a car full of crooked grits like Allen. Who's the man with the damn? running on the side. They're riding on the side. Yeah, they running on the side. Three 14 inch rims is running on the side. They're riding on the side. Yeah, they running on the side. Three 14 inch rims is running on the side. They're riding on the side. Yeah, they running on the side. Three 14 inch rims is running on the side. They're riding on the side. Yeah, they running on the side. Take two and pass it. It will not burn you from the Long Beach Chronicles to the Wall Street Journal. They all know the G with the cutlass coupe. Ask Bill Gates. Yeah, I know the homie Snoop. yeah, I'm straight Logan, hanging with my folkin. All around him, cause I ain't no joking. Cause I done seen so much. Like Enough to have your feelings touched. When the gunshots rattle, all your boys scatter. Check up on your homies, but they gave you bad data. Make a stop breathing, have it so relieving and now you believe in what I say, cause what I say is so real. Homie, you don't wanna see the still. You don't wanna catch a body. You came here to party, now that's what you should do. Now where's my baby boo? Ooh, who's the man with that dance? From the church to the palace, Snoop Dogg. From the shizzle to the nizzle weasel, שניזל. הפקה של הנפטונס, סינגל חדש מתוך אלבום חדש חדש של סנופ דאג. שניזל. אתם עם מסר של העסק. 03-765-2252 היום אנחנו מחלקים לכם שלושה עותקים מהאלבום החדש שאפילו עדיין לא יצא לחנויות של ג'יי זי, ג'יגה... האלבום הכפול! ולא רק שהוא כפול, גם יש בו שלושה קטעי בונוס! בלופרינט 2 ומקבלים פוסטר! אז אנחנו... וקופון הנחה לבגדים שלו! מחלקים לכם שלושה עותקים של בלופרינט 2, האלבום החדש, חדש. ואת מספר הטלפון! של ג'יי זי, בטלמסר שלנו 03... 765-2252 03-765-2252 תל אביב. כל מה שאתם צריכים לעשות שם אגב זה לבקש שירים לתוכניות הבאות. ולכבוד האלבום החדש של ג'יי זי יהיה כאן בהמשך התוכנית, למעשה ברובה ספיישל ג'יי זי. ספיישל Blueprint 2 לכבוד האלבום החדש שלו, השמעת בכורה לחלק גדול מהתקליט, זה אלבום כפול, כך שיש המון, המון, המון מה להשמיע מתוכו, אנחנו כמובן לא נספיק הכל, ואני מניח שמה לא נספיק, מה שלא נספיק היום, אולי תשמעו אה, אצל מומי לוי ב-88 FM, מחר בין 11 ל-1 בלילה. באמת הייתי כמה זמן יעבור עד שתגיד מומי לוי בתוכנית? <laughs> יהיו עוד כמה פעמים כשנחלק כרטיסים למוסד. 12 אה, דקות, זה יפה. אה, אוקיי. אתה, השם מומי לוי זה כמו קוקאין לנרקומן בשבילך. אתה לא יכול להעביר יותר מ-15 דקות בלי להגיד את השם שלו. הבנתי את זה. הוא לא יכול להעביר 15 דקות בלי להגיד בד. ולכן אני גאה לתת לך את הכרטיס שקניתי לך. כרטיס כניסה למוסד? לא, לא, לא, לא, לא. לא. זה כרטיס למפגש של לוויסטים אנונימיים. זה קבוצת תמיכה לגמילה מלהגיד מומי לוי כל כך הרבה. מה אומרים שם במקום מוקה? לא, הם אומרים בדה. בדה. בדיוק. <laughs> אני כבר שם, אם לא שמת לב. בדה. ועכשיו. אה, כן, ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עכשיו שווים ומזכירים לכם שיש ספיישל ג'יי-זי ממש עוד מעט, השמעת בכורה על רובו של הבלופרינט 2, אלבום הכפול החדש שלו, אותו אנחנו מחכים לכם בטלמסר של העסק 03 765 22 52 765 22 52 תל אביב, אתם על עסק שחור, סינגל חדש, מתוך אלבום חדש בדרך לנעז. Made you look, נקרא השיר הזה. נז, הדארט ויידר של ג'יי-זי. דארט ויידר! הנה הם שרים ברקע, ויידר! ויידר! ויידר! Let's get it all in perspective for all y'all enjoyment, a song y'all can step with. Y'all appointed me to bring rap justice, but I ain't 5 y'all know it's Nas, yo. Great Goose and a whole lot of hydro. Only describe us as soldier survivors. Stay laced in the best, well dressed with finesse in the white tee, looking for white meat. Thug girl who fly and talk so nicely. Put her in the coupe so she can feel the nice breeze. We could drive through the city, no doubt, but don't say my car's topless. Say the titties is out. Newness, here's the anthem. Put your hand up that you shoot with, count your loot with. Push the pool stick in your new crib, same hand that you hoop with. Swing around like you stupid. King of the town, yeah, I've been that. You know I click clack, where you and your men's at? Through the smurf, through the wop, baseball bat. Rooftop like we bringing 88 back. They shooting. Ah, I made you look. You a slave to a page in my rhyme book. Getting big money, playboy, your time's up. With them gangsters, with them dimes at? They shootin'. I made you look. You a slave to a page in my rhyme book. Getting big money, playboy, your time's up. Where them gangsters at? Where them dimes at? This ain't rapping, this is street hop. Now get up off your ass like your seat's hot. My live niggas lit up the reefer. Trunk of the car, we got the street sweeper. Don't start none, won't be none. No reason for your mans to panic. You don't wanna see no ambulances. Knock a pimp's drink down in his pimp cup. That's the way you get Timberland up. Let the music diffuse all attention. Baller convention, free admission. Hustlers, dealers, and killers can move swift. Girls get close, you can feel where the tools kept. All my just coming homies, parolees. Get money, leave the beef alone slowly. Get out my face, you people so phony. Pull out my waist, the eagle 440. They shooting. I made you look. You a slave to a page in my rhyme book. Getting big money, playboy, your time's up. Where them gangsters, where them dimes at? They shooting. Ah, oh, made you look. You a slave to a page in my rhyme book. Getting big money, playboy, your time's up. Where them gangsters at? Where them dimes at? niggas running Yo, my mood is real rude. I lay you out, show you what still do. Mobsters don't box my pump shot obliges. Every invitation to fight your punk asses. Like Pun said, you ain't even in me class. Made batch, bins, backseat, TV plasma. Ladies looking for athletes or rappers. Whatever you choose, whatever you do, make sure he a thug and intelligent too. Like a real thoroughbred is. Show me love, let me feel how the head is. Females who's the sexiest is always the nastiest. And I like a little sassiness, a lot of class. Mommy reaching your bag, past the fifth. I'm a leader at last. This a don you with. My nines a spit. Niggas lose consciousness. Cause it's time to move on. is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's my ass. It's your primitive, it's my ass. If you got a big, let me search it. close out. Give me all your numbers so I can phone out. Your girl act the same thing, call me over. Not on the bed, lay me on the sofa. Call before you come, I need to shave my chop chop. You do what you don't, or you run, I won't chop. Go downtown and eat it like a roll chop. See my hips, big hips, don't chop. See my butt, them hips, don't chop. Lost a few pounds and my weight gon' die. This the kind of beat that goes worth it. Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive is why I need It's your primitive is why I need If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work it. It's your primitive is why I need It's your primitive is why I need If you're a fly gal, get your nails done. Get a pedicure, get your Let's groove on, cause it's time to move on. Hit the drum, get wicked. Peace. Let's move on, cause it's time to move on. wicked. Boy, lift it up, let's make the Let's get drunk, to bring closer. Don't I look like a Berry be ya. Girlfriend wanna be like me, never. You won't find a I make hot as weather. Listen up close while I take it back off. me you. not a prostitute, but I can give you what you want. I love your braids and your mouth full of fun. You love the way my butt full of let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's my ass number. It's your primitive, it's my ass number. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work it. It's your primitive, it's my ass number. It's your primitive, it's my ass number. Boys, boys, all type of boys. Black, white, Puerto Rican, Chinese boys. Wine, dine, dine, dine, dine, dine. Black, don't dine, don't dine, dine. Girls, girls, get that cash. If it's not a guy, boy, shake it. Ain't no shame, ladies. Too too super, but Prince couldn't give a change my name, Papa. Who's against say a slave, I ain't no stop. Picture black man, no, got a Lamborghini, so I drive faster. Just to make your haters even think matter. Admit I'm the shit name, one who better. When I drop the record here, you won't even matter. Why you act dumb like ooh, duh? Say you act dumb like ooh, duh. As the drummer boy go brrrr, boom, boom, Give you some, some, some of this feeling bun. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your argument if it's perfect. Let me search it to find out how hard I gotta work. Yeah, it's not permitted with my hands. It's not permitted with my hands. To the fellas. To the ladies. هذا ريميكس بدة לגמרי מוקה. פשוט רימיקס מוקה. הייתי אומר שבהפרש של אה, משהו כמו 15.8 אה, אחוזים, אה? רימיקס בדה. מה, אתה מציע לי להיות שר החוץ שלך? אני חושב שאתה בחור מאוד נחמד, ואולי, אולי אני אשקול לתת לך תפקיד אה, מכובד כזה. אוקיי. אתה אצלי לא תקבל שום תפקיד. מה אתה אומר? כן. זה לא מה שחשבתי שאני אשמע. כי אם, אם אתה זוכר את הנאום שלי, לפני שבועיים אני אמרתי לא, ש... לא. אני רוצה כשאני אמרתי שאנחנו נלך כן, יד ביד. כן, מוקה ובאדה, באדה ומוקה. לא, בדיוק. אז זה במקרה שאתה תנצח. אה. במקרה שאני אנצח. לא, לא רוצה לעשות לך דאונגרייד. למי שלא יודע... <clears throat> אה, זה אה, כמו שבעל מסעדה יעבור להיות שוטף כלים. לא, זה כמו שבדה מסעדה. מי שלא יודע, אה, לירון, מוקה, טני ואני, בדה, לשעבר קוואמי דה לה פוקס, מתמודדים על משרד ראשות הממשלה בקרוב. אגב, אם זה נשמע למישהו מוכר רק מישראל, גנבו מאיתנו את הרעיון של להריץ קמפיין, זה לא... כאילו... כן. טוב, תודה רבה. אנחנו mm. המצאנו את זה לפני שנים. תודה רבה לג'יזוס על הפקס המורבידי שלו, כרגיל. שמע, ג'יזוס, יש כאן כמה חבר'ה באולפן, אספנו כסף, לך תעבור טיפול, באמת. חמוד שלי, אתה, זה לא, זה... יש לך נטיות אובדן, יקירי, באמת. 0368 3898 לא גם אתם רוצים שנתייחס אל הפקס שלכם. תנסה אלכוהול. 0368 3898 תתחיל בבוקר עם האלכוהול, יש סיכוי שתגיע לצהריים במצב רוח יותר אופטימי, לא יודע, תעשה משהו! תודה רבה גם למיסטר קאטר, אמ, הפסיכופת הצעיר, אמ, אחר כך אה, נדבר על החברה שלך, כי אנחנו צריכים לחכות שכמה אנשים ילכו לישון, ככה בסביבות שלוש, שלוש וחצי. אז שמענו את הצ'רצ'יל רימיקס ל-Let Me Work It של מיסי אליוט. תודה רבה לחבר שלנו חגי אה, ברנע על הרימיקס הזה, ולפני זה שמענו את Made You Look של נאז מתוך אלבום חדש לו בדרך, סינגל חדש. ואתה אמרת שהוא הדארט ויידר של ג'יי זי. נאז כן, דארט ויידר. במקרה שלו הוא הרבה יותר R2D2. <laughs> באמת. האמת, הייתי אומר שאם כבר אז אה, C3PO. אה, אוקיי, האמת שאם הייתי אומר, ועכשיו אני הולך להתחיל איתו ביף, הוא הנסיכה ליה! לא. לא? לא? אוקיי. אמ, יש לנו השמעת בכורה לסינגל החדש של בסטה ריימס עוד מעט, ועוד מעט אנחנו משמיעים גם, uh, כן, עוד מעט אנחנו נתחיל פה גם את ספיישל ג'יי-זי הגדול, ספיישל לכבוד Blueprint 2, האלבום החדש הכפול של ג'יי-זי עם השמעת בכורה לרוב התקליט. אגב, אם אתם רוצים לשלוח לנו פקסים, המספר שלנו הוא 03-6838908. ואגב, אנחנו מחלקים לכם בטלמסר של העסק שלושה עותקים מהאלבום הכפול החדש, מתנת הליקון של ג'יי-זי Blueprint 2, שתכף נשמיע כאן בהשמעת בכורה. מתנת הליקון? בדק. לא, מתנת הליקון? היפ-האפ. היפ-האפ. נכון, נכון. HIP, HAP. heliconcoil היפ מקף הופ. כן. ומה אתה רוצה? אז הפקס אמרנו. 6838908 תל אביב. אז 765-2252 אה, תל אביב זה המספר שלנו לשאלות של המסר אם אתם רוצים לזכות באחד משלושת העותקים של ג'יי-זי. אמרת את זה. באמת? לפחות שש פעמים. אוקיי, אני פשוט... בשלוש דקות האחרונות. פשוט אה, עבר... אבל אתה יודע מה, לא אמרת כבר... עבר מעט נורא זמן, השמענו חמישה שירים ב-24 דקות, ובדרך כלל זה לוקח לנו 35 דקות. אתה יודע מה לא אמרת, אפרופו, מה לא אמרת כבר 12 דקות? מומי לוי! בדיוק, יופי. שאלו על... אה, אגב, הוא מתקלט במוסד ברחוב האשח. יופי. אנחנו נחלק לזה כרטיסים עוד מעט. אז... אה, ואפרופו מומי לוי, יש לנו השמעת בכורה למשהו חדש שהוא עשה. טוב, <laughs> בסדר, תשמיע. לירון. מה? לא, אני יודע מה זה. אתה יכול לפחות לפרגן באיזה בדה כזה מכל הלב. אני פשוט הזמרת הזאת עושה לי את זה. אנשים לא-, לא יודעים על מי אתה מדבר, אבל הזמרת הזאת אה, שומעת אה, אותנו כן, כרגע. כן, באמת? כן. מת אה. עליה. האמת שאני באמת מת עליה, קוראים לה סי איימן, ויוצא לה אלבום אוסף כפול חדש, עם מיטב הלהיטים. טוני ברקסטון הישראלית. ומומי לוי הפיק מחדש אה, את אחד הלהיטים של סיימן מהאלבום השני שלה, גרפיטי תל אביב 89. עזוב את מומי לוי, ערפדי עושה קולות רקע, אני חושב שזה... תשמע, זה כמו שפאפי יבוא בשביל להגיש קפה לכולם, באיזו הקלטה של בונטגזן הרמוני. האמת, אם אנחנו כבר עם בנייה של הקרדיטים, נמשך עוד קצת זמן. אה, תכף הוא יראה תמונות גם. <laughs> לא, אבל... אה, בסדר. אבל נספר לכם שבין השאר, בין שאר mm-hmm. המשתתפים פה, יש פה ראפר חדש שנקרא קאשי. Mm-hmm. שהוא אגב סולן של... הוא דווקא אחלה. הוא דווקא אחלה? הקולות הרקע פה זה הדבר הכי טוב. אז אה, הוא סולן של להקת ראפ מטאל ישראלית חדשה. באמת? יש דבר כזה? כן. איך קוראים להם? חושב שוונדרדוג, נכון וונדרדוג, אה, בטח מקום נשמע מהם, קולות רפה ארפדי, סקרץ' עם די.ג'יי נולדג' וייעוץ מוזיקלי, די.ג'יי סופרים. אה. אה, אתה אומר? אז אה. גרפיטי תל אביב 89, רימיקס 2000. סרטים כאלה מושלמים אתה מוצא רק בממשלות. רימיקס 2002, מומי לוי רימיקס לסי.אם.אן יחד עם קאשי הראפר, אשמת בכורה. סי.אם.אן פעם ראשונה בעסק שחור, כן ירבו. תעשי עוד שירי ראפ, נשמיע אותך כל הזמן. Butter, baby. butter. הקירות צועקים שם חזק, לצאת מיד מלבנון. מן רחוב מיכל, נתנו לדיה להתרומם אליי. זה בטח לא קל להיות עליז באלעל. והכי חזקה היא הדמות הקטנה, שחורה עולה, למקום הכי עמוק, לידה ריסוס כמו פה מלא ברוק, בקרוב יגיע רחוק. רק איתי תל אביב, 89 צועקים שנים ברחובות, האם אתם קוראים את הכתובות? לראות מועדונים, ילדי קצפת מקיזים, תשובות מקוצרות בפלורוסנט מכוונות. פוליסן כמוך סיים, אתם גדולים. אני פרה קדושה צריך לצאת מהשטחים. שמיר את בסלט ותל אביב יש רק אחת. מזל טוב גם לקוקו. מזל טוב. מלאו לו עשרים ואחת. אז די לכיבוש, ודי לכיבוש, די לקידוש, ודי לקשקוש. אין כאן מחאה. עגל החרמות, בסך הכל קוראת מה שכתוב על הקירות. גרפיטי תל אביב, 89 לי לכתוב בשביל מישהו שיחשוב שמילים כמו שלי נאמרות ברחוב אז אם אתה מקשיב לרדיו עכשיו תקשיב לשיר של אותו לא רק אתה תגיע רחוק לקרוב ולא רק לך לא טוב לא רק אותך לא שומעים גם אתה לא רואה לי לפעמים אה, אז קח את השחור ורד לרחובות אגב, ראיתי גרפיטי אתמול בתל אביב, בד אה, לשלטון לנצח. כן, אני גם ראיתי מי צייר את הגרפיטי הזה, ואפילו חיכיתי לו באוטו בזמן שהוא צייר אותו, uh-huh. וגם צילמתי אותו עושה את זה, באמת? וגם שלחתי את זה לרון חולדאי, ולמחלקת הפיקוח של העירייה. ונתתי להם את הכתובת שלך, ואת הטלפון. שים, שים את... אבל יש לי דיל עם חולדאי שאני אתן לו מקום ברשימה שלי אם אה, אני לוקח את ראשות הממשלה והוא יהיה... הוא יהיה שר החינוך. יש לו עיניים גדולות. אבל הוא יהיה אחלה שר חינוך. תשמע, כן? שים את עולם תעשייתי, שש בבוקר. גרפיטי תל אביב 89. די, נו, הכנסת אותי לטראמפ של סימן. רימיקס 2002 של... או, יש פה גם רימיקס. תשמעו. נו נו רימיקס. נו נו רימיקס, בדיוק. בדה רימיקס. אז בקיצור... אמ- שים את... כמו צמח לה, אני היי נו שים שים גרפיטי תל אביב 89, סי.אמן מתוך האוסף הכפול החדש של האוסף הלהיטים, רימיקס חדש של מומי לוי, בהשמעת בחורה יחד עם הראפר קאשי. פועלים, היי היי פועלות, ורפדי יעשה את הרי. עולם תעשייתי, אני כלוא בתוך קופסה. לא, זה הולך להיות מופלא. דרך אגב, תמסור לחבר שלך מומי לוי, <laughs> כן. באמת, תמסור לו שיצחק אה, קלפטר גם כן רוצה לעשות רימיקס היפ-הופ. 765-2252 תל אביב, אם אתם מעוניינים לזכות באחד. משלושת... יש לה מלא שירים ביידיש שיכולים להישמע נפלא בהיפ-הופ. ובכלל, מומי שר נפלא ביידיש. אם אתם רוצים לשמוע את אחד מ... אם אתם רוצים לשמוע, ושיהיה לכם בבית בחינם את אחד משלושת העותקים של ג'יי-זי, Blueprint 2. בשבוע הבא, אוי ואי. תתקשרו ל-765-2252, 22 765 52 תל אביב, תכף ומיד נתחיל את ספיישל ג'יי-זי. אבל לפני זה, אבל לפני זה, אבל לפני זה, כן. פינת הפרי סטייל. אוקיי. הפה, העברתי את זה נורא בפשטות, נכון? כן, ממש. זה אתה זורם. <laughs> יואו, אני חייב לספר לך משהו. כן. בשבוע שעבר, ביום שישי, עמד זוג ליד דוכן הנקניקיות בקינג ג'ורג'. פתאום הגבר הסתכל על הבחורה ואמר לה, את מה זה לא זורמת? כאילו, מה, מה, מה אפשר לזרום בקטע של נקניקיות? תחשוב על זה שנייה. זה לא, זה סיפור מהחיים. גרוע, לירון. זה, אתה יודע שכל מה שאתה אומר, אה, אתה מה זה לא זורם. ישומש כנגדך בתעמולת הבחירות של בד. אחי, אני בסרט. נגד מוקה. ואתה לא זורם. טוב, רבותיי ורבותיי, פינת הפריסטייל איתנו אנשים שהיו... מתי פעם אחרונה הם היו פה? לפני שנה וחצי? שנתיים? שנתיים. שנתיים, נכון? שנתיים, נכון? הארכיון! שנתיים וחצי. מה העניינים? בסדר גמור. מה שלומכם? יאמן. מה שלומכם? אנחנו נפלא. מה העניינים? מוכנים לפרסטל. לא, לא, אנחנו רוצים עוד קודם על מה העניינים, מה קורה, מה נשמע, מה שלומכם, מה העניינים, מה נשמע. אני תומך של בדה. מה אתה אומר? אוקיי, הארכיון יעשו לי ג'ינגל. <clears throat> תאתרו ג'ינגל לבאדה, בבקשה. אבי, אתה פה הכישרוני מבינינו. באדה. באדה. זהו. <laughs> יאמן! הולכים על הפשוט והקליט. זה אה, אה. מה שאנשים רוצים, את הפשוט והקליט, וכדאי שתשנן את זה. מר מוקה היקר, אם אתה רוצה להגיע לאיזושהי משרה בממשלה שלי. אני לא רוצה להגיע לאיזושהי משרה בממשלה שלך. אתה רוצה? לא. אתה משחק אותה כאילו לא. לא. אני לא אכנע לממשלת האפרו. גרוע! מה, התגייסתם? כן, לפני איזה שנה וחצי. וואלה, והשיר וואלה. שלכם קשור לזה איכשהו? איכשהו. אוקיי, אז יאללה, בואו, אוקיי. תפרסטלו. גבירותיי ורבותיי. חי בעסק שחור, הנה גנבתי לך את זה. הארכיון. תקדיש אותה, אבי. טוב, לשגיא, לאלעד ולכל החברים שלנו ששומרים. זה בשבילכם. שיר על חברים. לאיפה נעלמנו? למה אתה לא פה? רבנו, התרחקנו, רוצה אותך קרוב ואתה לידי, אתה בלב שלי, אתה מרגיש אותי, מרגיש אותך תמיד איתי. לאיפה נעלמנו? למה אתה לא פה? התקרבנו, התרחקנו, רוצה אותך קרוב ואתה לידי, אתה בלב שלי, אתה מרגיש אותי, מרגיש אותך תמיד איתי. חבר אמר לי, זה לא נגמר, זה רק הסוף. אקורד הסיום, מכה בתוף, מכיר טוב טוב. שופכים שני זרים לחברים, אין לי הרבה, המעט שיש לי, אמיתיים, נאמנים בימי שמש ובלילות שומים. יוצרים זיכרונות, טובים יותר, טובים פחות. היום אנחנו ילדים שמזדקנים, נזכרים בזמנים מאושרים, נוסטלגיה של זעתותים. הדמעות שלהם יכבו את מה שבוער לך בפנים, כן. והצחוק יאיר את מה שהיה חשוך שנים, והעולם מלא בוגדים, מי כמוך יודע. חברים אמיתיים, למי בכלל יש כאלה? האלה חשב שחברים יש רק לנטשה או לקשקשת ופתאום מה שידעת הופך לך טבעת כי אתה מצאת מה שתמיד חיפשת חבר אחד ולא יותר אבל מצאת ארבע אבי, אלעד, עמרי ואימא שלי לימדה אותי להבדיל בין מזויף ואמיתי זה נכתב עליכם ובשבילכם תודה כי אם תראה לי את חבריך הרי לך מי אתה לאיפה נעלמנו? למה אתה לא פה? התקרבנו, לא התרחקנו רוצה אותך קרוב ואתה לידי אתה בלב שלי אתה מרגיש אותי מרגיש אותך שלך בלב שלי תמיד אומרים, טובים השניים מן האחד השניים הופכים לאחד ואז נולד עוד אחד כבר אמרתי שנתגעגע לאלעד וכשאמרתי את זה כבר לא הרגשתי לבד סוף כל סוף יש התחלה של אמון והבנה הולך עם אבי בדרך גם אם היא לא נכונה אני ואתה נשנה את העולם בהצלחה בון וייאז' עוד לא עברתי כלום אבל עדיין מסתכל בחזרה אחורה על זיכרונות, על דפים, על המילים שכותבות מעצמם פעם היו זמנים עמרי תמיד אמר לי חייבים להשתחרר עכשיו אני סומך סומך על הלב, ויש לי עוד חבר, אני מקשיב לו, מקשיב לו תמיד, רואה לאן הוא מביט, ואני ממשיך אותו, וואל, כן, יואו. לאיפה נעלמנו? למה אתה לא פה? התקרבנו, התרחקנו, רוצה אותך קרוב ואתה לידי אתה בלב שלי, אתה מרגיש אותי, מרגיש אותך תמיד איתי אני חופשי כמו דרור, אב לשקים סופר ימים לאחור, ככה זה חיילים הכרתי הרבה אנשים חדשים, אין כאלה אני אוהב את הישנים, הישנים שלי לאיפה נעלמנו? למה אתה לא פה? התקרבנו, התרחקנו, רוצה אותך קרוב ואתה לידי, אתה בלב שלי, אתה מרגיש אותי, מרגיש אותך תמיד איתי. לאיפה נעלמנו? למה אתה לא פה? התקרבנו, התרחקנו, רוצה אותך קרוב ואתה לידי, אתה בלב שלי, אתה מרגיש אותי, מרגיש אותך תמיד איתי, תמיד איתי. לאיפה נעלמנו? למה אתה לא פה? תמיד איתי. ארכיון! אה, יצא לכם יפה מאוד. תשמעו חבר'ה, מורבידי לחלוטין, אתם רוצים רפר נוסף? יש פה את ג'יזס. הוא גם כן, הוא יכול לכתוב לכם יופי, לא, באמת, מצוין. תודה רבה. ארכיון, ארכיון, תודה רבה. וממש באותו מוד ומצב רוח. הנה השיר החדש של בסטה ריינס, באשמת בכורה. Hey yo, we about to take everybody from every street and throw a party in the Grand Canyon. Come on! Yeah. See, y'all know what it is. Yeah, yeah. Uh, Flip mode, baby. Check it. Hey, hey. Ain't no faking the fluid, water dripping off asses of women that's shaking into it while I'm taking you through it. No mistaking my fluid slip mode, baby. Got you sound stupid. Now I'm back in the coopage. Just to tell you the truth for some niggas that be having you back and then ready to lose it. Pushing Lambos and Harleys, rocking Roberto Cavalli. Now I got a new hobby, diamonds and tattooing bodies. Watch me crash through the party. Go ahead and spaz, girl. Tattoo in the name of my clique crush your ass, girl. We bout to blast, girl. From here to Albuquerque, like Jamaican niggas rocking big chains and soccer jerseys. Take you on hotter journeys. The way we put it down and be hitting, be having you shitting more than a box of Hershey's. We come to control it, we come to command it, and just for the record, we always come to set a new standard. Act like you In case you ain't knowing, in case you ain't heard. And if you want us to send it, just give me the word. This one goes out to my soldiers that be flipping them birds. To all my shorties wiggling and shaking their curves. Just make it clap. Just make it clap. Just make it clap. Just make it clap hot little mama. It's only right that I holler. Love your face, love your smile, love that ass and that product. Make it bounce up and down like a six for Impala. Turn around with your lid like you're shaking it for dollars. On your skin tone pretty and you love to wear Vicky. Gucci and Cabana and you love to roll the stick. You got a crib in the city with a Cherry 850. We can cruise down the avenue and shop to get dizzy. Throw some carrots in your pinky. Have your neck and wrist blinking. I can bless you with it all, but will never say give me. We can pop yellow bottles, push strips and all models. Boom, boom on the Cardi, sporting studded Gucci goggles. I'm a plot little nigga boo. Enough for you to dig it, boo. Hit me up later, we can go somewhere and kick it, boo. The name is baby. I'll make your man hate me. Got my shit steak and gravy, plus my pipe getting crazy, baby. In case you ain't knowing, in case you ain't heard. And if you want us to send it, just give me the word. This one goes out to my soldiers that be flipping them birds. To all my shorties wiggling and shaking their curves. Just make it clap. Just make it clap. Just make it clap. הוא גנב מסבלימינל את הרעיון של המחיאות כפיים. make it feel right. See, they drunk off of the henny. Niggas wanna fight. Shit, these bitches be wearing be fitting real tight. Niggas up in the club, niggas outside. Bag a couple bitches, bring them inside. Shorty dodging and dipping, shorty trying to hide. Busy dodging a nigga because she wanna ride. Come on, if you're already becoming muscle, y'all women come on. Wrestling, trying to hassle and hustle, y'all women come on. You, you, you. See how we bubble, y'all women come on. Dibble and dabble, how we be loving, y'all women come on. Let's get it on and let me hit it with my fitted on. Never mind a slow jam, pump, when the big these songs. Trip your lapella off. Give me that butter soft. Open up wide, my swallow all I'll let it off. Yeah. In case you ain't knowing, in case you ain't heard. And if you want us to send it, just give me the word. This one goes down to my soldiers that be flipping them birds. To all my shorties wiggling and shaking their curves. Just make it clap. Just make it clap. Just make it clap. Just make it clap. Just make it clap. Just make it clap. Just make it clap. Just make it clap. You had one shot, one opportunity. make it clap, בסטה ריימס, השמעת בכורה לסינגל החדש שלו מתוך אלבום חדש. One moment. ונורא ואיום האמת, captured, אבל אחלה שיר. just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap Can't prime לוז יוסף, מתוך... מה עם שיר חדש ממנו? מה זאת אומרת? לא, למה לא- אין לו שירים חדשים? זה... זה הלהיט- בן חודש כבר, לא, לא, לא. אה, הבנתי. לא, הגיע הזמן, עוד אלבום. זה הלהיט הכי גדול עכשיו בארצות הברית, השיר הזה. ברור? ברור. ברור, נו מה? וזה גם צריך די- מהר, מהר, ג'ערוע. כסף, כסף, צריך. קופה צריכה לדפוק, עכשיו זה חם! קדימה עוד אלבום! גם עכשיו חנוכה, הוא צריך... אה, אלבום לחנוכה. בדיוק. לא, אבל באמת, אז אולי יוצאים לאמינם... חנוכה חנוכה סונגס בי אמינם. בדיוק, או אמינם אמינם שר שירי... דריידל, דריידל, דריידל, דריידל, דריידל, דריידל. או שירי חג מולד. מה? או שירי חג מולד. זה כבר יותר צפוי, כי הוא נראה אחד שיכול, אתה יודע, פתאום לחזור בתשובה ולהיות, אה, לעשות ברית, אולי יש לו, אולי הוא עשה ברית מילה. לעבור לגור לא בביתו של הרבי מלובביץ'. אמ, כן. לשים על הג'יפ שלו סטיקר באנגלית שכתוב נע, נחמן, נחמן, אומן. אפשרי, זה קרה בעבר. הם אינם בטוח. רואים אה, זה? הראפר ההוא. מי? ההוא מהאופם! נו, אתה לא מכיר אותו! <laughs> הוא היהודי! סתם, לא, עזוב. אוקיי, תתכון אנחנו הולכים למוסד, למסיבת ההיפ-הופ של מומי לוי מחר, אבל לפני זה נספר לכם כמה דברים. יש מחר הופעה לחלוצי החלל! מה אתה אומר? חלוצי החלל בפטיפון, אה, ברחוב יצחק שדה 32 תל אביב. חלוצי החלל בהופעה זה תמיד חובה. זה מחר בלילה חלוצי החלל בפטיפון בתל אביב. כמו כן, יש ביום שני הקרוב ערב חישגוז... מה אתה אומר בברבי בתל אביב? אני אומר שפחות או יותר הרבה חשבוזים זה כמו אלבומים שלהם. ויופיעו שם ערבייה לא פותחת סבלימינל והצל, אילן בבילן, שי 360, אה, כלא 6 ותאמר נאפר ועוד רבים וטובים. אז ערב חשבוזים ביום שני הקרוב בברבי בתל אביב. אה, חוץ מזה גם נגיד לכם שהלילה אתם יכולים להגיע כבר עכשיו לג'י ספוט. ברחוב גורדון כיכר אתרים יש שם מסיבת היפ-הופ עם די-ג'יי סופרים, שתייה חינם, כניסה חינם לבנות, וכל השאר אה, גילאי 21 ומעלה. אז אה, גיל 21 ומעלה, וכניסה חינם לבנות ושתייה חינם הלילה, אתם יכולים להגיע כבר עכשיו, מוזמנים בהחלט לג'י ספוט חוף גורדון כיכר אתרים. עוד מסיבה בג'י ספוט ביום שבת הקרוב, תהיה מסיבת חנוכה חגיגית ומעולה ביותר, תהיה תחרות התקליטנים, תקליטני ההיפ-הופ הגדולים של ישראל. זאת תהיה תחרות שבה אתם תכריעו מיהו התקליטן הגדול ביותר ויתחרו בה ככה. מומי לוי. מומי לוי. מומי לוי. ואורי. דורי טריסטר, שי 360, די.ג'יי עמי, הידוע גם כדי.ג'יי אמאי. הידוע גם כדי.ג'יי אמאי אמ לוי, נו. די.ג'יי ספייק. ו... לוי. די.ג'יי לירון מוקה! תהני. אני לא... לא- לוי. אני לא מתחרה, אני לא אהיה שם. אני גם מתחרה, לא, אפרופו שי 360... אה, מתחילה סדרת מסיבות. זה בשבת בג'יספוט, כן. מתחילה סדרת מסיבות שקוראים לה מסיבות הרוקטס, הרזידנט, אה, הדי.ג'יי הקבוע זה שעה 360, ומסיבת הפתיחה היא ברביעי ל-12. איפה? יום רביעי הרביעי ל-12. איפה זה? ברוקטס? ב... איפה? בשברולה. בבקשה, אתה רואה? בסדר. אה, וגם, אגב, ש"ס גם יופיע מחר עם חלוצי החלל בפטיפון, ומסיבות ההיפ-הופ של מומי לוי מתקיימות מדי יום שישי במוסד ברחוב האשח 12 בתל אביב. אנחנו מחלקים לכם חמישה כרטיסים, חמש כניסות זוגיות, אה, אם תתקשרו, חמשת הראשונים שיתקשרו, אבל אתם צריכים להיות אה, בני 20 פלוס, או עם חוגר, אם תהיו מתחת לזה, לא תיכנסו פשוט. חמשת הראשונים שיתקשרו, אתם עם הקווים וזה, כן? תרוץ, תרוץ לשם אסף, כדי שתוכל להגיע אל המאזינים שרוצים לדבר איתך. רוץ אסף, רוץ, רוץ אסף. חמשת הראשונים, שיתקשרו, שיתקשרו ל... 03 5 6 9 3 300 0 3 5 6 9 3 300 5 מתהפכים כמו 69 3 300 חמשת הראשונים שהתקשרו יזכו כל אחד מהם שני הנודניקים מיום חמישי בחצות שוב מנדנדים עם ספיישל. מי זה עכשיו? ג'ייזי! באלבומו החדש בלו בלופרינט 2! נו, בסדר. חמישי בחצות בגלגלצ. פרינט 2, אלבום חדש של ג'ייזי, השמעת בכורה. עכשיו, ככה, שימו לב טוב, הוא נפתח. עד, ח... עד שתיים בלילה, ספיישל ג'ייזי, השמעת בכורה ל Blueprint 2. playboy was the greeting he said. First thing I wanted to know was the reason he was dead. More money, more problems, better believe it, he said. Careful what you wish for, you might receive it, he said. I see, I said, jealousy, I said. Got the whole industry mad at me, I said. The B, I said, hold, remind yourself. Nobody built like you, you design yourself. I agree, I said. My one of a kind self gets stones every day like Jesus said. What he said, I said, as I said before. Just keep doing your thing, he said. Say no more.